Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul Universului, Tu ne dai pâinea pe care ți-o oferim, rod al pământului și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieții. Binecuvântat să fie, Dumnezeu în veci. Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul Universului, Tu ne dai vinul pe care ți-l oferim, rod al viței de vie și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi băutură spirituală. Binecuvântat să fie Dumnezeu în vei.